Enetako udaun txapasteko da, zenta huartzen gira anitz eh, galde badula, telefonoz, 0 mailez, eta bon, frantziako mailan uh, ikerketak inadira, eta erten dute uh, zorzi frantzian egonean direla, gure tokia eta mm, izigerri maite ute, e usteot e, denak jinen e, direla gure ikusteat. Marielen Ernaga basena farroko turismo buleko arduraduna. Prezeski, hainbaik orki izatez, kultur ekitaldiri gabe zer eskaini. Bai, me hortakot zugu baditugu eta turismo mailan uh, gauzak antolatziak, eta doni bane garrastiko edo baigoriko bisitak baditu antolatziak, eta gehiago izan dira oai hartio bat ziren uh, eh, aste batean egun bat, oai izain dira bi edo iru uh, bisitak astean eta ara, egira buntatzen gauzak. Eta siberoko turismo bulegoak zer proposatzen du, Juna etxe berri. Bon, bat dira merkatuak, galtoa hundi bat da alere uh, eh, turisten gero eh, be, uh, siberoan ez gira sobera jenatuak horrekin kako eta be, gaur berri zabaldu baita, jendea Xiberoan jiten da ibiltzeko, beraz... Horrentzat ez gira sobra Mendian egon iratiko etxoletako Josi Arrozakarai. Begu konten gotu eh, bat izugu jente haste buhoz, ara maiatzin. Kusi dizugu sifra somait eta goentako mm, iganortin beno habo jente bat izugu, ara jamatzin. Eh? Karteleko jentek tzue, eta normalki dahunt hortan uh, ukenen dizugu jente bai, uh, kajik beteigututzu uh, baitentako. Menditik jautsiz, urdinarbeko landran baserriak taldea zat jita badu, Bruno Bosk. Uda juntako bezumait horre uh, osoki anulatu die, uh, eta hoiek puesti arabarritu pu behantago jiteko, eta ordin huai uh, galtula sumaite gai baten bigaien deitzen die, eta bon denak hartzen tugu eta udan egunin uzatzen jita handin pu uh, maite egunin egunetik eta ondoko neskene egunila astila, bena aurten pu uh, deus errafuzatzen eta Utiena pu bi jentako hartzen dugu. Kampinga ere badute. Kampingin hasti bi juntan pu ez dukin hue. Hasti inkursin izan da kampinkar bat, gizon bat be bisikletaz. Ben ez dugu ni hue bestarrestan. Sazun guntan, maginin estrangez sumait, holandes sumait eta hola, heben igainten zien egin pai bat guetxen, eta hortik landa zutet zien espanialat edo portugalilat. Eta hantik jo gilila kun, jatzen zi sumaitek uh, eh, iku atzi berriz agurri lundarin osetemez, mena bon, ahotan ez dugu bako txik euken. Eta behilariak zer bilakatzen dira? Muga irikitzearen zain. Maiatzekaina da, jende gehiena ibiltzen den sasoina ustailan apaltze bat, baldin bada agorilan berriz abiatzeko. Izurako, ametsa aterpetsian izan gira Daniel Arbeletxekin. Uztailetik ahat berri zaxiko, emeki emeki, agorilan ono gehiago baduk eta gero ani jende baduk buru Eta urrian berriz eh, behiti hastentuk. Baina eh, hemen diren aterbetxeek eta, e, eh, bon, ez denak, guk hasiko egitu guztailan, mena anitzek e, zidekiko nahioko die, izan turistekin gehiu lanian edo zenta errespetatu beharko ditugun kondizioniak, ez ditugun susena jakiten, hor egiten die, gain undaret, untan, gauzak eh, esplikatuko dituztela. Baina huaiko eh, uh, kondizionetan segitzen bali bada, uh, anitz aterbetsen dako baduk uh, arazoak, uh, komunak eta jateat emaiteko eta hola. Odean zomaizuk nahi odie udati luatu, beren aterbetxea, haste batez edo turiste erri. Luatu. Beilariak buila hartio bederen ez hartuz. Eta ziek, mohituko ziste, goazen Nafarroa Bidaia Agentziako Martina APZ txangana. Geldituak dira, eh, gedituen klientak heldu dira ezestatzeko edo pusatzeko. Itxoiten dugu mugak eh, idikitzea, ikusteko eh, zer proposatzen aldugun. Eta frantzian gelditzen bagira, jende aldu da, be frantzia gaindi, ara, aski luze behita eta gune dezberdinak baitira, mena bidaiatzeko launtza galde itera? Oh, ez eh, guti, jendea gugabe moldatzen da, naiz eta eskaintza eh, interesgarriak eh, ditugun.